و شغل آراشگری مردانه توضیح بده آیا حرام است آراشگر اگر ریش میتراشد پولی که به خاطر ریش میگیرد این حرامه اگر موها رو غیر اسلامی کوتاه میکنه پول به خاطر میگیرد حرامه اگر صورت مرد رو نخ میزنه پول به خاطر نخ میگیرد حرامه کار دیگر انجام بده، حالا کاری نمون دیگه نه هر ریش نتراشید ریش تراشیدن حالا این گناه است